Դատապարտերի գործողություն, որը ոչ մի կերպ չի նպաստում ժողովուրդների միջև փոխմբռնման մտնոլորտի եւ երկխոսության ձևավորմանը։ Արձագանքելով Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի ժեստին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման օրը Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում Թուրքիայի դեսպանատան արչև հավաքված հայերի բողոքին Չավուշօղլուն արձագանքել է ազգայնական գորշ գայլերի ժեստով, որը խորհրդանշում է թուրքական ազգայնականությունը։ Դրանից հետո Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Ուրուգվայի արտգործնախարարություն բացատրություններ տալու համար Չավուշօղլուի այս գործողությանը արձագանքել է նաև նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մևլութ Չավուշօղլու գորշ գայլերի ողջույնը զզվելի է, արատավոր ու ռասիստական։ Հիտլերը ողջունում է իր գերեզմանից Twitter-ում գրել է նախկին նախարարը։ Թուրք ազգայնականների միմյանց ողջունելու այս ձևը 2019 թվականին արգելվել էր Ավստրիայում։ Գերմանիայում Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունն ու Ձախերի կուսակցությունը եւս 2018 թվականին առաջարկել էին արգելել այն, ողջույնի այս ժեստը ֆաշիստական անվանելով։ Կատարվածը հարուցել է Ուրուգվայի հայ համայնքի դժգոհությունը։ Ուրուգվայն առաջին երկիրն է, որը 1965 թվականին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում անընդունելի ու դատապարտելի որակեց թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից ռասիստական նշանի ցուցադրումը բարոյապես դատապարտելի է, որտեղ անարգվում են հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Այն պետության ներկայացի կողմից, որին նախորդող պետությունը Օսմանյան կայսրությունը հենց ցեղասպանությունը իրականացրել է։ Բայց նաև Չաուշօղլուի արարքը իմ համոզմամբ դա նաև դատապարտելի է իրավունքի տեսակետից, որովհետև այդ ժեստը իր մեջ պարունակում է ռասիզմի քարոշչություն եւ դա նշանակում է, որ Թուրքիայի բարձրագույն պաշտոնատար անձերից մեկը քարոզում է ռասիստական մոտեցում բանել այլ երկրի տարածքում։ Դա արդեն ես կարծում եմ պետք է նաև արժանանա իրավական գնահատականի։ Կատարվածից հետո Թուրքիայի դեսպանը հրավիրվել է Ուրուգվայի արտգործնախարարություն բացատրություններ տալու համար Ուրուգվայի արտգործնախարար Ֆրանսիսկո Բուտիլոնը ելույթ ունենալով հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը դատապարտելի եւ մերժելի է որակել Չավուշօղլուի հայերին ուղված գորշ գայլերի նշանը։ Նախարարը վերահաստատել է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Ուրուգվայի կողմից ասել, որ իր երկիրը հիշողության ու սկզբունքների երկիր է, որը պաշտպանում է խաղաղությունը եւ մերժում բոլոր այն վարժանարքները, որոնք ասոցացվում են ֆիզիկական կամ բարոյական բռնության ու ատելության հետ։ Ուրուգվայի նախագահ Լուիս Լակալե Պոուն եւս քննադատել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հայերին ուղված ազգայնական ժեստը հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Չավուշօղլուի վերաբերմունքը պետք է խիստ քննադատության ենթարկվի, համայնքը վիրավորված է եւ դա արդարացի է ասել է նա։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Ուրուգվայ նաև նպատակ ուներ բանակցություններ սկսել հնարավոր առևտրային համաձայնագրի շուրջ։ Ուրուգվայի նախագահն ընդգծել է, որ առևտրային հարցերում առաջխաղացումը չի նշանակում, թե Մոնտեվիդեոն համաձայն է մյուս կողմի ներքին կամ արտաքին քաղաքականության հետ։ Ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը կատարվածը զուտ գորշ գայլերի խորհրդանիշի ցուցադրում չի համարում, կարծում է, որ խոսքը քրիորեն դատապարտելի արարքի մասին է եւ այս հարցում պետք է հետեւողական լինել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը համամիտ է ակադեմիկոսի հետ ժեստը նույնպես ատելության խոսքի հանցակազմ է պարունակում, ինչն ըստ նրա հրաապարակայնորեն ատելության խոսքի տարածում է։ Բարձրաստիճան պաշտոնատարանձի կողմից իհարկե նման զերծ ստալը դա նախ եւ առաջ վարկագծի հարց է Բարձրաստան հանրային ծառայողի, Բարձրաստան պաշտոնատարանձի էթիկայի հարց է Բարձրաստան։ Թուրքիայում նույնպես կա հանրային ծառայողի վարկածի նորմեր։ Քրեական պատասխանատվություն թե ոչ, հնարավոր է դա կապված է տվյալ երկրի օրենսդրությունից։ Քան ժեստը որ ցույց տվեց նա, հանրային միջավայրում ապելության խոսքի տարածումն է։ Շատ-շատ երկրներում դա քրեական պատժելի արարք է։ Այսինքն պետք է Ուրուգվայի օրենսդրությամբ հապարտել լինի։ հա, Այո, բայց հա։ հիմա այնտեղ իհարկե կարող է հարց բարձրանալ անձնախելության վերաբերյալ, արդեն Ուրուգվայի օրենքներով պետք է սնասել, բայց բոլորովին տեղի համայնքը որպես շահառու կիրառելու այդ օրենքի ապելության խոսքի մասնավորապես հայերի համայնքը կարող են իրավական գործընթաց սկսել ապելության խոսքի հիմքով Այս տարի հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի միջոցառումներ տեղի ունեցան ոչ միայն Ուրուգվայում, այլև աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչն ըստ ակադեմիկոս Սաֆրաստյանի հստակ մեսիջ է, որ ոչինչ մոռացված չէ սա կլոր տարեթիվ չի ոչ հարյուրամյակ է ոչ 110 եւ որ նույնիսկ այդ պայմաններում տարբեր երկրների պաշտոնատար անձին խորհրդարանի անդամներ կառավարության անդամներ հանդես են գալիս համապատասխան հայտարարություններով մասնակցում են միջոցառումներ դա նշանակում է որ այո հայոց ցեղասպանությունը մոռացված չէ Աշխարհը հիշում է հայոց ցեղասպանությունը, չնայած Անկարայի կողմից այն մոռացության տալու ճիքերին Ստամբուլում չեղարկվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումը տեղական իշխանությունների արգելքի պատճառով։ Արգելքը հիմնավորվել էր պարզաբանմամբ, թե պատեհ չէ նման միջոցառման անցկացումը։ Մինչև համավարակը 2010 թվականից մինչև 2020-ը ցեղասպանության օրվա արթիվ հիշատակի միջոցառումներ Ստամբուլում անցկացվել են։ Աննա Նազարյան Радио Луж.